Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Namoz va uning ahkomlari. Namozning ahamiyati va islomdagi o'rni. 275-savol namoz degan nima? Javob. Namoz aql qalb va tanning harakati bilan alloh taologa qilinadigan maxsus munojatdir ikki yuz yetmish oltinchi savol namoz qandoq ibodat javob namoz imondan keyinli buyurilgan eng muhim ibodat va islom dinining besh cho'ng asosli farzidan biridir payg'ambar alayhissalom bu besh cho'ng asosli farzni bayon qilib mundoq degan islom besh asosning ustiga qurilgan bo'lib ular allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'qligiga muhammad alayhissalomning olloh tarafidan evatilgan aq payg'ambar ekanligiga chin ishinib guvohlik berish namoz o'qish zakotni ado qilish ramzon ro'zasini tutish qudrati yassa baytullohni haj qilishdan iboratdir buxoriy rivoyati ikki yuz yetmish yettinchi savol besh vaqt namoz qachon farz qilingan javob besh vaqt namoz payg'ambar alayhissalom madinaga hijrat qilishdan uch yil ilgari milodiyaning olti yuz o'n to'qqizinchi yili makkada farz qilingan ikki yuz yetmish sakkizinchi savol namozning islom dinidagi o'rni nima javob iymondan keyinla musulmonlarga eng avval buyurilgan ibodat namozdir islom dinida namozning martabasiga va ulug'lig'iga yeta ikkinchi bir ibodat yo'qdir bu mundoq birinchi Namaz İslam dininin asası tüvrüküdür. Peygamber aleyhisselam mındak deydi. dinning beşi islom uning asaslık tüvrükü namozdir Tirmizi rivayet. İkinci. Namaz kıyamet günü en aval hesap elinadigan birden bir ibadettir. Peygamber aleyhisselam bu haqda mındak deydi. insonlarga dinda eng avval farz qilingan ibodat namozdir eng ahirkici davamlaşıdığan ibadet namozdir qiyomat kuni eng avval hisob ilinadigan amal namozdir abu davud rivoyati uchinchi namoz din yo'qolmaydi ekan qat'iy yo'qolmaydigan ibodatdir chunki namoz dinning shuoridir to'rtinchi namoz payg'ambar alayhissalomning oxirgi vasiyatidir payg'ambar alayhissalom vafot bo'lish oldida sakratda turib namozni tark etmanglar namozni tark etmanglar deb vasiyat qilgan imom ahmad rivoyati beshinchi namozning farz qilinganlik qismi namozning naqadar ulug' ham muhim ibodat ekanligiga ayrim dalildir chunki butun ibodatlar ziminda farz qilingan bo'lsa besh vaqt namoz sira meraj kechasi alloh muhammad alayhissalomni osmonga elib chiqib uningga bevosita amr qilish orqali osmonda farz qilgan namozning talabga loyiq o'qilishiga munosibatli masalalar ikki yuz yetmish to'qqizinchi savol қандақ қағанды намазды тәләпкі лайық оқуғылы болады Жауап. Ислам дінінде тәләп қылынған намаз ақыл білән қалып Пәруасыз алда тіл білән тәннің әркеті білалы орындыған вәсиет емес. Бәлкі тәләпкі лайық, әқиқы намаз оныңда ақыл қалып ва вә пүтін ва ғайри ғайры хесе әзаланың Аллах Тааланың о зорғы ибарат болған өз несеуіні алалыған намаздыр. намазда ақыл qalb, hissiy va gayri hissiy a'zolarning hammasi Alloh taoloning haqqini ado qilishda birga ishtirok qiladi. Aqlning amallari Birinchi, namozda aql Alloh taoloning oldida o'zining ojizligini e'tirof qilgan holda, butun xiyolini yig'ib, Alloh taoloning ulug'ligini o'ylab turadi. Ikkinchi, namozda aql borliq himmati va kuchini Alloh taoloning huzuridagi bu ulug' maqomiga bag'ishlab turadi. uchinchi namozda aql allohdan boshqa hammadan ayrilgan holda kamtarlik bilan turadi to'rtinchi namozda aql dunyolik fikr xiyollardan qat'iy ayrilgan holda bir allohga qarab turgandek his tuyg'u bilan ayminib turadi qalbning amallari birinchi namozda qalb alloh qilib beg'ishlangan holda uning bilan bo'ladi ikkinchi namozda qalb alloh taoloning hayvitidan aymangan holda turadi uchinchi namozda qalb Allah taologa yelinish və yolvurish bilan turadi to'rtinchi Namazda qalb Allah bilan bevosita muloqotda bo'lib turadi essi a'zolarning amallari birinchi Namazda til alloh taoloni zikr qilish bilan mashg'ul bo'lib turadi ikkinchi Namazda ko'z butun harakatlarini yig'ib sajda qiladigan yerga tikilib diqqat bilan turadi uchinchi Namazda quloqlar namozdagi qiroatdan boshqa barliq ovozlarni anglashdan gos bo'lgan holda turadi to'rtinchi namozda ikki qo'l Alloh taologa eng oliy ehtirom bildirganligini ifodalagan holda ko'ksida yoki kindikining ustida bog'linib turdi. Tashqi a'zolarning amallari. birinchi namozda ikki put Alloh taoloning har qanday farmoniga hozir ekanligini ifodalagan holda to'p tuz va ravris turdi. ikkinchi namozda bosh Alloh taologa chunqur hurmat bildirgan holda kamtarlikdan sangilab turdi. Ondan rukuda Alloh taolaga texmi cho'ng'irroq hurmat bildirib, tuvangi egiladi. Ondan sajdada yerga qo'yilish orqali Alloh taolaga bo'lgan qulchiligini voyaga yetkazadi. 3. Namozda yuz Alloh taolaning ma'naviy muloqotiga yuzlanib turadi. Sajdada bo'lsa, Alloh taolani eng ko'rinarlik ravishda ulug'lash va haqiqiy qulchiligini ifodalash yuzsidan bu hurmatlik yuz 6 a'zo bilan birlikda yerga qo'yiladi. to'rtinchi namozda ruku qilganda bal alloh taologa hurmat bildirish yuzsidan egiladi boshqa a'zolarmi yuqorqilarga ishtirok qiladi xushu namozning jinidir ikki yuz saksoninchi savol xushu degan nima javob xushu namozda turganda alloh taoloning ulug'ligi va hayvatidan aymangan ko'nglini namoz bilan mashg'ul qilgan va butun fikr xiyolini alloh taologa bag'ishlagan holda kamtarlik va o'shyorlik bilan turish deganlikdir xushu o'rni qalb uning mevisi inson organlarida ko'riladi chunki insonning barcha organlari qalbga agishidi namozda birovning ko'ngli g'aflat qilish dunyolik fikr xiyollarga cho'kish va shayton vasvaslari tufayli uning xushusi buzilgan vaqtda butun organlarning alloh taologa qilayotgan qulchiligi buziladi chunki qalb qo'mondan boshqa organlar askarlardir qo'mondoni salohiyatli bo'lmagan askarlarning mag'lubiyatga uchirganidek qalb salohiyatdan qolganda boshqa organlarning salohiyatimi yo'qoladi xushu hukmi ikki yuz sakson birinchi savol xushu hukmi nima javob shubhisizki namozni xushu bilan o'qish farzdir shayxul islom ibn taymiya alloh taoloning qur'oni karimdagi sabr qilish namoz o'qish orqali allohdan yordam tilanglar namoz allohning ulug'ligi va hayvitidan ayminib xushu bilan o'quvchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik va eg'ir ishdir degan so'zning taqazzosiga asosan namozda xushuning farz ekanligini ta'kidlagan sura baqar qirq beshinchi oyat ikki yuz sakson ikkinchi savol nima uchun namozda xushu farz javob chunki xushu namozning jini bo'lib uningdan nisibisini olamagan namoz o'lik namozdir chunki har kimning namozdan oladigan nesibasi faqat uningda aqli o'shiyar qalbi o'yg'oq turgan qismi bilan cheklanadi shunga hazrati ibn abbos roziyallohu anhu namozdan faqat nima degan va nima qilayotganligini bilib his qilib turib o'qiganingli sanga oiddir degan namoz o'qiganda berildigan savobmi xushug'i qarab bo'ladi namoz o'quvchilarning ba'zisi to'liq savobga erishsa ba'zisi yarim savobga va ba'zisi yarimdanmi oz savobga erishadi ammo namozda nima o'qilgan va nima ish qilayotganligini bilmasdan uningga kirgan peti chiqqan kishi hech qanday savobga erishaolmaydi chunki payg'ambar alayhissalom mundoq degan banda namoz o'qigan bilan uningga yeziladigan savob yo o'ndan biri yo to'qqizdan biri yo sakkizdan biri yo yettidan biri yo oltidan biri yo beshdan biri 4 to'rtdan biri yo uchdan biri yo yigirmadir imom ahmad rivoyati xushuni hosil qilishning choralari 283. yuz sakson uchinchi savol xushuni hosil qilishning choralari qaysilar javob xushuni hosil qilishning choralari tuvandikilar birinchi xushuni hosil qilishning eng oldingi chorasi namozda turgan kishi o'zining nima davotganligi va nima qilayotganligini bilishi xuddi alloh taoloni ko'rib turganidek his tuyg'u bilan uningga munojat qilishdan iboratdir ikkinchi namozdagi ruku va sajdalar orasidagi yutkilishlarni ayirmasdan tamkinlik bilan qilish har bir yutkilishda organlar o'z o'rniga to'liq kep bo'lg'icha orom ilish payg'ambar alayhissalom namozga har bir yo'tkilishda har bir so'ngak o'z o'rniga kelib bo'g'uchilik orom oladi fathul bari ikkinchi tom uch yuz sakkizinchi bat namozni oldirab o'qigan kishining xushuni hosil qilishi mumkin emas chunki namozdagi tezlik xushuga fursat bermaydi uchinchi namozni umrning eng oxirgi qitimliq namozni o'qigandek o'qish payg'ambar alayhissalom bir sahobaga mundoq degan namozingda o'limni yod etkin. chunki namozda o'limni yod etgan kishi namozini yaxshi ado qila oladi namozingni xuddi umrning eng oxirgi qitimliq namozini o'qigan kishidek o'qigan tabiiyki o'lish oldidagi eng oxirgi qitimliq namozni o'qigan odam bu namozni cho'qim voyaga yetkizgan xushu bilan o'qiydi to'rtinchi namozda o'qilgan qiroat duo va tasbehlarning ma'nisini bilib ko'ngil qo'yib o'qish chunki qur'oni karim ma'nisini bilib uningdan vaz nasiyat ilish uchun tushgan ilohiy kitob oyatlarning ma'nisini bilmaydiganlar namozda o'qiyotgan qiroatga man alloh taologa munojat qilyaptiman u manga so'z qilyotidi degan his tuyg'u bilan quloq sosi yetarlikdir o'zi yolg'iz namoz o'qigan kishimi o'zi o'qiganlarni shundoq his tuyg'u bilan o'qishi talab qilinadi ikki yuz sakson to'rtinchi savol qur'oni karimni qandoq anglash kerak javob qur'on karimni muni oyatda sifatlangan mo'minlarga o'xshash anglash kerak faqat olloh yod etilsa dillarda qo'rqinish paydo bo'ladigan allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni kuchaydigan parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilarla komil mo'minlardir sura anfal ikkinchi oyat beshinchi namozda o'qilgan qur'onni oyat oyat o'qish chunki payg'ambar alayhissalom shundoq qiladi har bir oyatning beshida to'xtash sunnatdir garchi ba'zi joylarda oldingi oyatning ma'nisi keyingi oyat bilan munosabatli bo'lgan taqdirdami bu ikki oyat o'ttirisida to'xtash afzaldir har bir oyatdan keyin to'xtab o'qish xushoning hosil bo'lishi uchun foydalidir oltinchi qur'onni har bir harfini dona dona chiqirib tartil bilan o'qish payg'ambar alayhissalom qiroatni harf harf tafsir qilgandek uchiq o'qiydi imom ahmad rivoyat yettinchi namozda alloh taolo manga so'z qilyotidi degan his tuyg'u bilan turish oddiysi namozda turgan odam fotiha surasini o'qiganda alloh taolo manga so'z qilyotidi man uningga munojat qilyaptiman degan his tuyg'u bilan o'qiydi ekan cho'qim xushuni hosil qila olaydi va tilaganlarga erishadi xushuga ziyon yetkazadigan ishlar 285 savol xushuning yo'qilishiga va ojizlashishiga sabab bo'ladigan ishlar qaysilar? Javob. Xushuning yo'qilishiga va ojizlashishiga sabab bo'ladigan ishlar tuvandikicha. 1. etib etivatmasdan namozga turish xushuni buzadi. Xususan, yanfullarning musiqalik ovozi albatta diqqatni buzadi. Natijada namozdagi xushuni yo'q qiladi. Шуңа мәйлі мәсчитте, мәйлі өз үйде, мәйлі жамаат білән, мәйлі өзі ялғыз намаз оқымақчы болған әр қандақ адам намазға тұрыштың бұрын, енедікі янфонны етіп етіші, намаздың құшы білән ада тепіші үшін шәрттір. Янпылланы етілместен намазға тұрыш, намаздың вә мәсчитнің өрметіні сақламағалық болады. xususan masjidga yong'inni etiyotmasdan kirgan odamning o'zili emas balki butun jamoatning xushusini buzgan va masjid ahliga ozor bergan bo'ladi natijada gunohkor bo'ladi chunki odatdagi vaqtlarda kishilarga ozor qilish harom bo'lgan yerda kishilarning namozdagi xushuni buzish qotma qot haromdir haromni ishlaguvchilar o'zlarini alloh taoloning azobiga tutquvchilardir saudiya arabiston fatvo va ilmiy tadqiqot komitetining 5322 номерлык фәтвасында янфонны әйтүәтмәстән намазга турышның арамлыгы эниқ оттырга қойылған. 2. Намаз оқыйдыған жайдагы диққатны тартыдыған нәрселер хушуны бузуд. Буныңга бинаан нақшланган жай намазларда, hatto Кәбінің сүрәте түшірілген жай намазлардамы намаз оқыш яхшы эмас. Чөнки жай намаздагы нақшлар ва сүрәтләр диққатны бузуд. Нәтижеде хушуны хасил қилишка тосалгы болады. anas ibn molik roziyallohu anhudan rivoyat qiladiki oysha roziyallohu anhoning uyining bir tarafida naqshlangan parda bor edi payg'ambar alayhissalom uningga uni ilib o'ting uning naqshlari namozimda ko'zimga cheliqibli turdi degan buxoriy rivoyat shundoqla odam o'tib turadigan joylarda bozorlarda rastida kishilar paranglashayotgan so'rinlarda va varang bo'layotgan o'rinlarda namoz o'qish yaxshi emas uchinchi naqshlangan yoki surat tushirilgan yoki xat yozilgan kiyimlar bilan namoz o'qish xushuni buzud oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilindiki payg'ambar alayhissalom siziqlar bilan naqsh qilingan bir kiyimni kiyib namoz o'qib bo'lgandan keyin bu kiyimni abu jaym ibn huzayfa degan kishiga opirib beringlar va manga sodda kiyim ib kelinglar bu kiyimdagi siziqlar namozda diqqatimni buzdi deb buyurdi muslim rivoyat Naqshlangan kiyimlar bilan namoz o'qish yaxshi bo'lmagan yerda suratli kiyimlar bilan xususan jalliqlarning surati tushirilgan kiyimlar bilan namoz o'qish texmi yaxshi emas. 4. Ham hozir bo'lgan vaqtda namozga turish xushug'i daxli yetkazil Payg'ambar alayhisalomning tam hozirlangan vaqtda namoz o'qish yo'q deganligi shuning uchun edi. Imom Muslim rivoyat. Chunki hozirlangan tamoqdan turib ketib namozga turganda ko'ngil tinjimaydi. ko'ngil taomda bo'lib qolgan odam namozni xushuni hosil qilolmaydi beshinchi tarti qistab qolganda namozga turish xushuni hosil qilishga to'salg'i bo'ladi chunki uning ko'ngli o'zini tezroq bo'shitib rohatlanish bilan mashg'ul bo'layotgan tursa u qandoqmi namozini xushu bilan ado qila olsin shu sababdan payg'ambar alayhissalom tarti qistab qolgan kishining o'zini bo'shatmasdan namozga turishini ma'ni qilgan sizlarning biringlar hojatxonaga boray deb turg'unida namoz boshlanib ketsa ishni hojatxonadan boshlasin muslim va termiziy rivoyat oltinchi namozni mugdash xushuni buzud namozni mugdab o'qigan kishining xushuni hosil qila olishi hargizmi mumkin emas payg'ambar alayhissalom mugdak bosgan kishining namoz o'qishini ma'ni qilib sizlarning biringlarni namozda uyqu besib olsa namozni to'xtatib uxlasin namozni uningda nima o'qiyotganligini bilgidak olg'a kelgandan keyin o'qisin degan buxoriy rivoyat bu hadis farz vojib sunnat va nabli qatorliq har qanday namozga shamildir biroq farz namozlarning vaqti chiqib ketmasligi shartdir yettinchi namozda turib sajda qiladigan joyni surtish yoki tozalash va yoki tuzlash bilan ko'p mashg'ul bo'lish xushuni buzudi payg'ambar alayhissalom namozda turib sajda qiladigan yerini tuzlayotgan bir odamni ko'rib uningga agar zodi qilmasang bo'lmasa birlik etim qilgin degan buxoriy va muslim rivoyat namozda yuz va peshonni surtishmi xushuni buzadigan omillardandir payg'ambar alayhissalom goyida namlik yerga yoki tuproqqa sajda qilgandimi peshonasini tozalash uchun silamagan chunki namozdagi xushu mundoq qilishnimi unutildiradi sakkizinchi namozda u yoq bu yoqqa qarash xushuni buzadi chunki ko'zning harakati qalbni mashg'ul qiladi qalb mashg'ul bo'lganda namozdagi xushu yo'qoladi payg'ambar alayhissalom mundoq degan bandi namozda u yoq bu yoqqa qaramasdan turganda alloh taolo uningga nazar sep turadi u bir tarafga burilishi bilanla alloh taolo uni nazrdan saqit qiladi abu dovud rivoyat namozda burilish ikki turlik bo'ladi biri qalb bilan burilish yana biri ko'z bilan burilishdir qalb bilan burilish ko'nglini namozning sirtidagi ishlar bilan mashg'ul qilishdir ko'z bilan burilish u yoq bu yoqqa qarashdir har ikki turlik burilish ma'ni qilingandir payg'ambar alayhissalom namozga burilishdan so'ralganda u o'g'irlik bo'lib shaytonning birovning namozni o'g'irlig'inidir degan buxoriy rivoyat islom dinidagi namozlarning turlari 286-savol. Islomda qancha turlik namoz bor? Javob: Islomda 5 turlik namoz bor. Ular: 1-farz namozlar, 2-vojib namozlar, 3-sunnat namozlar, 4-mustahab namozlar, 5-nafl namozlar. 287-savol. Farz namozlar qaysi namozlar? Javob: Farz namozlar tuvandikilardir. 1. Kunlik 5 vaqt namoz, 2. jinoza namozi, 3. erlar uchun juma namozi. Ayollarning juma namozi o'qishlari farz emas. Agar o'qish savob bo'ladi yoki shu kunning peshin namozi ulardan saqit bo'ladi. 288-ci sual. Vacib namazlar qaysilar? Javob. Vacib namozlar tövəndikilə. Birinci vitr namoz, İkinci iki heyit namoz, Üçüncü o'qishni nəzir qilib o'tayotgan namozlar. 289-cu sual. Sünnət namazlar qaysilar? Javob. Sunnat namozlar tövəndikilə. birinchi besh vaqt namozining sunnatlari ikkinchi taravih namozi uchinchi masjidga kirganda o'qiladigan tahiyatul masjid namozi ikki yuz to'qsoninchi savol mustahab namozlar qaysilar javob mustahab namozlar munolar birinchi chashka namozi ikkinchi taajjud kechi namozi uchinchi tavob namozi ikki yuz to'qson birinchi savol nafl namozlar qaysilar javob birinchi tavba namozi ikkinchi istixora namozi uchinchi hojat namozi besh vaqt namozning hukmi va uni tark etishning gunohi 292 yuz to'qson ikkinchi savol besh vaqt namoz o'qishning hukmi nima javob balog'atga yetgan aql o'shi joyida bo'lgan har qanday musulmon kishining kunda besh vaqt namoz o'qish farz ayindir alloh qur'oni karimda namozning farz ekanligini e'lon qilib mundoq deydi shubhisizki namoz mo'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi Nisa surasi 103 oyat payg'ambar alayhissalom mundoq degan "Alloh bandalarga besh vaqt namoz o'qishni farz qildi kimki besh vaqt namozni ahamiyatsiz sanab zoya qilayotmasdan to'liq ado qiladigan alloh taolaning u kishini jannatga kirgizishga ahdi bordir kimki besh vaqt namozni ado qilmaydi ekan alloh taolaning u kishiga ahdisi yo'qdir xolisi azoblaydi xolisi gunoyini afv qilib jannatga kirgizadi nasai rivoyati 293 savol namozni tark etishning jazosi qandoq bo'ladi? Javob: Namozlarning farz ekanligini bilib turib, qasdan tark etishning eng chong gunoh va Alloh taolaning haqqida ishlangan eng og'ir jinoyat ekanligida namozni tark etguvchilarning Alloh taolaning qattiq azobiga duchor bo'ladiganligida shak shubha yo'qdir. Bu masalada islom ulamolari orasida hech bir ixtilof yo'q. Namozni tark etguvchilarning hukmi tuvandikidek 3 turlik bo'ladi. 1. namozning farz ekanligini inkor qilganlik va uning ibodat ekanligini e'tirof qilmaganlik yuzasidan namozni tark etguvchilar bo'lib bundoqla cheksiz kofirdir chunki qur'oni karim va sahih shubhisiz hadislar orqali bekitilgan ahkomlarning birasiga inkor qilgan kishi kofir bo'ladi ikkinchi namozning farz ekanligini bilmaganlikdan namoz o'qimagan kishilar bo'lib bular tuvandiki ikki xil kishilardir birinchisi dunyodan butunlay aloqasiz holda odamzod bormaydigan yiroq cho'llarda tog'larda va o'rmonlarda yashaganlikdan namozning farz ekanligini bilmaganlikka ularning orasida so'rab o'g'inish uchun dinning ahkomlarini biladigan bira olimningmi bo'lmaganligi sababidan hayotida bir qitim bo'lsinmi namozning farz ekanligini anglab boqmaganligi tufayli namoz o'qimagan kishilar yana biri islom dinini amdil qabul qilgan bo'lib namozning farz ekanligini va uni o'qishning qoida tartiblarini o'g'inib bo'g'ichilik o'lib ketganlik sababidan namoz o'qiyolmagan kishilar yuqorqi ikki turli kishilarning namoz o'qimaganligi uzrlar qabul qilinib ulardan namozni tarik etganlikning gunohi kechirim qilinadi alloh qur'oni karimda mundoq deydi payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolig'inimiz yo'q sura isra 15 oyat Бірақ азыр ұшчыр дәуірді дүнияның қайсы бір бұлың пішқақларды яшыған болсын, намаздың пәріз екенлігіні білмеген вә аңлымыған бірә мұсылманның тепіліші тәсәуірдің ерақ әлбәтті. Үшінші, намаздың пәріз екенлігіні біліп, оны e'tirof qilib turib namozga ahamiyat bermaganlikdan namozni tark etguvchilar bo'lib ular qattiq gunohkor bo'ladi oxiratda alloh taoloning azobiga duchor bo'ladi ularning namoz o'qimaganligidagi hech qanday uzr qabul qilinmaydi Namazning shartlari 294 savol. Namazning shartlari qaysilar? Javob. Namazning shartlari 6 bo'lib, birinchi namoz o'qiydigan joyning va kiyimning pok-pokizi bo'lishi. Ikkinchi tahorat elish, g'usl bilan tayammumni o'z ichiga oladi. Üçüncü namaz vaxtının kirişi. Dördüncü əvrət caylanı yögəş. Beşinci qıblıgı yüz keltürüş. Altıncı niyet. Namazning birinchi va ikkinchi shartlar bo'lgan poklik bilan tahoratning bayoni yuqorida o'tdi. Tuanda namozning qolgan shartlari ustida to'xtalamiz. 5 vaqt namozning vaqtlari. 295-chi savol. Bomdod namozining vaqti qachon kiradi? Javob. Bomdod namozining vaqti tongning oqirishi bilan boshlanib, quyosh chiqqanga qadar davom qiladi. 296-chi savol. Peshin namozining vaqti qachon kiradi? Javob. Peshin namozining vaqti quyosh kun betish tarafga egilgandan boshlab har narsaning soyasi o'zining bir yoki ikki assiga qadar uzargan vaqtgacha davom qiladi oldinqisi imom azamga ko'ra keyingisi abu yusuf va muhammadlarga ko'radir 297 savol asr namozining vaqti qachon kiradi javob asr namozining vaqti peshin namozining vaqti chiqqandan boshlanib quyosh botganga qadar davom qiladi 298 savol. Sham namozining vaqti qachon kiradi? Javob. Sham namozining vaqti quyosh botgandan boshlanib, quyosh botgan yerdagi qizillik yoki oqliq yo'qolganga qadar davom qiladi. 299 savol. Xufton namozining vaqti qachon kiradi? Javob. Xufton namozining vaqti sham namozining vaqti chiqqandan boshlanib, ikkinchi tong oqarg'anga Bamdad namozining vaqtiga qadar davom qiladi. uch yuzinchi savol vetr namozning vaqti qachon kiradi javob vetr namozning vaqti xuftandan keyin boshlanib bomdod namozining vaqtigacha davom qiladi uch yuz birinchi savol juma namozi qachon o'qiladi javob juma namozi juma kunlikda peshin namozining vaqtida o'qiladi uch yuz ikkinchi savol ikki hit namozlari qachon o'qiladi javob ikki hit namozlari ro'za va qurbon hitlarining birinchi kunlarida kun chiqib 45 minut o'tgandan keyin o'qiladi 303 savol namoz vaqtini bilolmagan odam qanday qiladi javob havoning bulutli bo'lishi yoki qorong'u uyda mahbus bo'lib qolish qatorliqlarga o'xshash sharoitlarda boshqalar bilan ko'rishishning yo'llari kesilgan yanada vaqtni biladigan biror kishining bo'lmaganligi yoki vaqtni belgilaydigan soatning bo'lmaganligi va azonning anglanmasligi sababidan namozning vaqtini bilolmagan kishi ijtihod qiladi ya'ni o'z qanoatiga tayinib vaqtni belgilaydi agar bundoq kishi biroz sabr qilib kutib boqqandimi namoz vaqtni bilish imkoniyatiga erishishdan butunlay umidsiz bo'lsa uning o'z ijtihodi bilan vaqt belgilab namoz o'qishi vojibdir namoz o'qish ma'ni qilingan vaqtlar uch yuz to'rtinchi savol namoz o'qish ma'ni qilingan vaqtlar qaysilar javob namoz o'qish ma'ni qilingan vaqtlar besh bo'lib qandaqlı bir namazını okuş üçün salahiyetlik bombağalıq sebeplik məni kılıngan vaqt 3 ve nəpli namaz okuşka münasib bombağalıq sebeplik məni kılıngan vaqt 2'dir. 1. Qandaqlı bir namazını okuş üçün salahiyetlik bombağalıq sebeplik məni kılıngan vaqtla. 1. Koyaş çıxıvatqanda o neyzi boyu kötürülgengi kadar. 2. Kün qiyam boğan, yani koyaş asmanının çip otursuğu kagen vaqtın kün betish tarafga egilganga qadar 3. quyosh sarg'aygan vaqtdan quyosh botganga qadar ammo yuqorqi uch vaqtda hozir qilinib bo'lgan jinoza namozini shu kunning asr namozini tavobning ikki rakat namozini tahiyatul masjid namozini o'qish va shu vaqtda o'qilgan sajda oyatining tilovat sajdasini qilish joizdir ikkinchi napli namoz o'qishga munosib bo'lmaganligi sabablik ma'ni qilingan vaqtlar bir Бамдат намыздан кейін қояш нәйзі бойы көтерілгенге қадар. 2. Әсір намыздан кейін қояш батқанға қадар. Бұл ішкі вақытта қандақлы бір нәплі намаз оқыш мәне қыланады. Бірақ оқыса мәкрохлық білән ада тапыды. Әзан вә оның әхкамлары. 305-ci sual əzan degan nima? Javob. Əzan namoz vaqtining kirganligini e'lon qilish deganlikdir. 306-ci sual əzan qachondan beri yo'lga qo'yilgan? Cevap Əzan Hicriyənin birinci ili 622-ci ili, yəni miladi 622-ci ili Mədini Münəvvər şəhərdə buyurulğan. 307-ci sual Əzan qaysı namazlar üçün oxuludu? Cevap Beş vaxt namaz bilən cümə namazını ərlərin cemaat bobu oxuşları üçün əzan oxuş təkidlik sünnətdir. Heyit və cinazı namazları və başqa pərz olmayan namazlar üçün ərzan oxuşqa hacət yoxdur. Əzan oquş ərlər üçün sünnətdir. Əmma ayollar qaysi bir namoz uchun azon o'qimaydi. Mayli ado vaqtida o'qilgan namoz bo'lsin, mayli qazo vaqtida o'qilmay vaqti chiqqandan keyin o'qilgan namoz bo'lsin, mayli safar ustida yoki o'z yurtida bo'lsin, har qanday sharoitda farz namozlar uchun azon o'qish sunnatdir. 308-savol: Azonning teksti qaysi? Javob: Azonning teksti tuandikilar. Bismillah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله yuqorqilar bomdod namozidan boshqa butun farz namozlarning vaqtlari uchun o'qiladigan azonning teksti ammo bomdod namozining vaqti uchun hayyu alal falah ya'ni namoz orqali nijot tepishga oldiranglar degan jumladan keyin va oxirgi Allohu akbar Alloh hammadan cho'ngdir degan jumladan avval As-salatu minan naum. As-salatu minan naum. Ya'ni namoz uyqudan yaxshi degan jumlalar o'qiladi. azon o'qishning shartlari. 309-savol. azon o'qishning shartlari qaysilar? Javob. azonning shartlari tovandagicha. 1. Namoz vaqtining kirishi. 2. azonning arab tilida o'qilishi. 3. azonning unlik o'qilishi. 4. azon tekstlarining hammasi bir muazzin tarafidan o'qilishi beshinchi muazzinning musulmon er oqil baliq bo'lishi oltinchi azonda o'qiladigan tekstlarning tartiblariga rioya qilish va orqa orqadan o'qish uch yuz o'ninchi savol azon o'qilganda nima qilish kerak javob azonni anglagan kishining muazzinning aytganlarini qaytilishi ya'ni muazzin aytgan azon tekstining hammasini muazzin o'qiganga o'xshash shaklda qaytalab o'qishi faqat hayya alas salat hayya alal falah deganda la havla va la quvvata illa billah ya'ni allohning yordami bo'lmasa qo'limizdan hech kelmaydi deb ikki qaytim qaytilishi mustahabdir uch yuz o'n birinchi savol azondan keyin qaysi duo o'qiladi javob azondan keyin buni duo o'qiladi allohumma robbi hazihi davati tamma والصلاة قائمة آتي محمدا وسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته ترجمسي ey mushu ulug' chaqiriqning va o'qiladigan namozning egisi Alloh payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalomning jannatdagi darajasini yuqori qilgan va uni sen va'da qilgan oliy maqomga erishtirgan buxoriy rivoyat takbir va uning ahkomlari uch yuz o'n ikkinchi savol takbir degan nima javob takbir azondan keyin farz namozlarni o'qish oldida namozning boshlanadiganligini e'lon qilgan holda alloh taoloni ulug'lash demakdir uch yuz o'n uchinchi savol takbirning hukmi nima javob takbirning hukmi azonning hukmiga o'xshashdir ya'ni farz namozlar uchun mayli ado bo'lsin mayli qazo bo'lsin mayli yo'l ustida bo'lsin mayli o'z yurtida bo'lsin Bütün hallarda ərlərinin təkbiri oxuşı sünnettir. Təkbirinin əzanı oxşamaydigan tərəfləri tövəndikcə. 1. Əzan pərz namazlarını cemaat ilə ada qilish üçün oxulur. Təkbir bolsa cemaat ilə oxulsun yoki ki yalğız oxulsun, bütün pərz namazlar üçün oxulur. 2. Təkbir onun hərfləri bilinadigan rəvişdə tez oxulur. Təkbir etgan kishi ikki so'zni bir nafas bilan birlashtirgan holda keyinki so'zni bir ovoz bilan o'qiydi. uchinchi takbirni azonning aksicha munarda yoki munarga o'xshash egiz joyda va yoki mikrofonda o'qish shart emas 314 yuz o'n to'rtinchi savol takbirning shartlari qaysilar javob takbirning shartlari azonning shartlarining aynisidir uch yuz o'n beshinchi savol takbirning tekisti qaysi javob takbirning teksti tuandikidek allohu akbar allohu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله